¿Esto qué viene? A mismo mañana no me sabe igual. Te va a quejar si hay que se va. no me trame, ¿cuánto puedo tardar? Mi estómago fuerte se quiere levantar y mira lo veo eso, tú pica. Nació el susto cuando nació la dinamita. Tú sabes lo que te queda que vomitar. Para llamar la atención, anda, ponte tirita. Y pasar pica, moja en salsita. No te quedes con la gana, grita. Duele como una haría chica. No van, no van, no van a dejar de caer, mijita. Son las mismas cosas chiquititas. Me gusta mucho, mañana me rita El afán te hace un critica. Yo ya sé que mucho no me tengo que mojar. Que la matriciona, tricionala. Como tú y yo, de lo bueno siempre uno quiere más y así va. Tú con mucha hambre y yo con mucho pan o al revés. La de vuelta que nos quedan que pegar. No van, no van, no van, no van, no van, no van a dejar. de mí. No van, no van, no van. Y que sabe poco. No van, no van, no van. De caer, mi Solo toco lo que me toca. Roba, roba, chúpame la boca. Prende de la loca, pinta por tu copa. Yo soy la playa, la tropa con la ropa. Una osa es así, yo ya lo mejor choca. Pide más y menos sopa. Hasta está rota, mi nombre en tu boca, tu número pasado, las cosas, aceptarlas como viene El talón lo tiene, hazte otra y otra y otra y otra y que me llene, que aprenden a palo sa, sa, ¿de qué va? Sa, sa, mira calla y sa, sabe poco. Nueva superproducción, 2000 más grave, Rodríguez mayúsculo. No van, no van, no van. No van, no van, no van. No van, no van, no van.